Sura 13. Ar-Ra'd Grom Objavljena u Medini 43 ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti knjige. A ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, istina je. Ali većina ljudi neće da vjeruje. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله يا nebesa vidite ih bez stubova podigao i onda sve mirom zavladao i sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred gospodara svoga stati. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ۖ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل Inna fi zalika la ajatin li qawmi ja'kilun. Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče, i bašča ima lozom zasađenih, i njiva, i palmi sa više izdanaka, i samo s jednim, iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ako se čudiš pa čudo su riječi njihove. Zar ćemo zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju u gospodara svoga. Na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti. U njemu će vječno ostati. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب Oni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta, i uprkos zulumu njihovu, ali gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد A oni koji ne vjeruju govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ, a svaki narod je ima onoga koga je na pravi put upućivao. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire, u njega sve ima mjeru. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال On zna nevidljivi i vidljivi svijet. On je veličanstveni i uzvišeni. Sawa'um minkum man man asarra al-qawla wa من أسر القول ومن جهر به bil-layli wa saribun bin بالنهار Za njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi.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 Allah neće izmijeniti jedan narod, dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti. Osim njega nema mu zaštitnika. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate i on stvara teške oblake. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال I grmljavina veliča i hvali njega, a i meleki iz strahopoštovanja prema njemu. On šalje gromove i udara njima koga hoće. I opet oni raspravljaju o Allahu, a on sve može. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاه الكافرين إلا في ضلال Samo se njemu možete moliti, a oni kojima se pored njega mole, neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži.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 I odgovori, Allah. Reci, pa zašto ste onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu odkloniti? Reci, zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili zar su isto tmine i svjetlo, ili zar oni koje su učinili Allahu ravnim, stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini slično. Reci, Allah je stvoritelj svega, i on je jedini i svemoćni. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال On spušta kišu s neba, par rijeke teku koritima smjerom i bojica nosi otpadke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatri, u želji da dobiju nakit ili oruđe, ima također otpadke slične onima. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako je to. Allah objašnjava primjere. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ husna والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najljepša, a onima koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa, prebivalište njihovo bit će džehennem, a grozna je on postelja. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, kao onaj koji je slijep, a pouku samo razumom obdareni primaju. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje, i gospodara svoga se boje i obračuna mučnog plaše.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 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ۖ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov oni koji su bili čestiti i meleki će im ulaziti na svaka vrata سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Mir neka je s vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište.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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Kome hoće, Allah daje u obilju i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovome svijetu, a život na ovome svijetu, prema onome na onome svijetu, samo je prolazno uživanje. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب Nevjernici govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Reci, Allah ostavlja u zabludi onoga koga on hoće, a k sebi upućuje onoga komu se pokajnički obraća. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب One koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spomene smiruju a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. كذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u milostivog ne vjeruju. Reci, On je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali, Allahu pripada sve. A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na pravi put uputio? a nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mjesta njihova događati zbog onoga što rade, sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni, Allah će sigurno održati obećanje. ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب I prije tebe se poslanicima rugalo, Pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja.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 Reci, opišite ih. Zar vi hoćete da njega učite, kao da on ne zna šta ima na zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju, čini se lijepim spletkarenje njihovo i oni su s pravog puta zalutali, a onaj koga Allah u zabludi ostavi, neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. Lahum azabun fil hayati dunja, wala azabul akhirati ašak وما لهم من الله من واق Oni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na onome svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Ovakav جنه obećani onima koji se budu Allaha bojali, vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi ali neki protivnici ne priznaju nešto od objave Reci, meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da njemu nikoga ravnim ne smatram. Njemu ja pozivam i njemu se vraćam. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق I mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. Ako bi ti povlađivao željama njihovim, nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika, ni branitelja od Allaha. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل أجل كتاب I prije tebe smo poslanike slali, i žene, i porod im davali, i ni jedan poslanik nije donio ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je knjigu. Jamhu Allahu ma jaša'u wa yuthbit وعنده أم الكتاب Allah je dokidao šta je htio, a ostavljao šta je htio. U njega je glavna knjiga. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo bilo da ti život oduzmemo tvoje je da objavljuješ a naše da tražimo polaganje računa. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب Zar oni ne vide da im mi zemlju sužavamo umanjujući joj pogranične oblasti. Allah sudi, niko ne može presudu njegovu pobiti i on brzo račun svidi. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je gospodar svih spletki. On zna šta svako zaslužuje, a nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Oni koji ne vjeruju govore, ti nisi poslanik, reci, meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah i onaj koji zna šta je knjiga.